Aí, Yuri! Agora todo mundo vai achar que eu não tô sendo homem, que eu tô iludindo ela, mas eu vou explicar o começo dessa história. Ó! Oh! Eu te amava no tempo da escola, mas você não me dava atenção, pedi uma chance, até duas. Mas você só mente não, mas você só mente não, mas você só mente não. Mas do tempo parei, fiz essa canção, vou marcar, te ver e não ir. Vou te comer, abandonar. Essa é a lei do retorno e não adianta chorar. Vou marcar, te ver e não ir. Vou te pode chorar, então pode ligar, me implorar. Sei que a meiota vai te atizar quando nós passar só pra atracar. Dessa memória refrescar. Eu te amava no tempo da escola, Olha, mas você não me dava atenção. Pedi uma chance, até duas, mas você só me disse não. Mas você só me disse não. Mas você só me disse não. Mas com o tempo eu parei, fiz uma canção, vou marcar de te ver e não ir. Vou te comer e abandonar. Essa é a lei do retorno, não adianta chorar, vou marcar de te ver e não ir. Vou te comer e abandonar. Essa é a lei do retorno, não adianta chorar, vou marcar de te ver e não ir. Vou te comer pode implorar. Sei que a meia tela vai te quando nós passar só pra atacar e essa memória refrescar. Quem vai agora dizer? Euro Martins? É Euro Martins? Hum. Ah, mais uma. <laughs> pode ter certeza, é mais uma da história. Agora todo mundo vai achar que eu não tô sendo homem, que eu tô iludindo ela, mas eu vou explicar amava no tempo da escola. Mas você não me dava atenção, pedi uma chance, até duas. Mas você só me disse não, mas você só me disse não, mas você só me disse não. Mas o tempo parei, fiz essa canção, vou marcar, te ver e não ir. Vou te comer e abandonar. essa é a lei do retorno e não adianta chorar, vou marcar, te ver e não ir. Vou te comer e abandonar. Essa é a lei do retorno, não adianta chorar. Essa é a lei do retorno, não adianta chorar. Então pode ligar, me implorar. sei que a melhorta vai te atizar. Quando nós passar, só pra atracar. Dessa memória refrescar. Eu te amava no tempo da escola, Olha, mas você não me dava você, atenção. Pedi uma chance, até duas. Mas você só me disse não. Mas você só me disse não mas você só me disse não. Mas com o tempo eu parei, fiz uma canção, vou marcar de te ver e não ir. Vou te comer e abandonar. Essa é a lei do retorno, não adianta chorar. Vou marcar de te ver e não ir, não ir. Vou te comer e abandonar. Essa é a lei do retorno, não adianta chorar. Vou marcar de te ver e não ir. pode implorar. Sei que a meia tela vai te atiçar quando nós passar só pra atacar e essa memória refrescar. Quem vai dizer? Yuri Martins? É Yuri Martins? É, mais uma. <laughs> pode ter certeza, é mais uma da história. eu tenho que contar uma história pra você, mano. No começo eu gostava de uma menina, ela nem dava atenção, mano.